तोखो फ़ैसिलो पिया वठनि अदल ऐं इंसाफ़ जे नाले में पर ग़लति वॾो मसइलो पर अलाह ताला मां मिले माम करे छॾियो तव्हांखे अलाह ताला तव्हांखे किताब हिकमत मालम त अहिड़ी शइ तोखे ॾेखारियई जेके तूं न ॼाण हुकुम ॿुधाई वाकियो सम्झाई इहो अलाह जो लाटर बि तसवीर में न जवाहनि केतिरियूं सरगोशी माण्हू कनि था उन्हनि सरगोशनि में ऐं ॻाल्हियुनि में को ख़ैरु कोन्हे रब तबारक वताला दीन जो मर्जो अलाह जे किताब खे रब जे फ़ैसिले खे पंहिंजे हुकुम खे बणायो आहे अलाह ताला नबीअ खे हाकम जी हैसियत ॾिनी जो हुननि जा फसल ख़ुसूमात करे हाकम करे उहा जमात जेका नबीअ सां साथ ॾिए थी क़ुर जे मक़ासिद खे क़ाइमु करण जे लाइ उन में हिकिड़ा थियनि था सही माण्हू उन्हनि खे हिदायत आहे त तव्हां ख़सम मुखासमत कंदड़ अहिड़नि माण्हुनि जो जेको अलाह जे किताब जे मक़ासिद जे क़ाइमु करण में ख़्यानत कनि उन्हनि सां तव्हां हमनवा न थियो एहतियात करणु घुरिजे हज़ूर अंबर सलाह ॾिसो ज़माने में कहिड़ो वाकियो थी कयो माण्हू एतिरा गॾिजी सभई आया हज़ूर अहमद सलाह समट इहो फ़ैसिलो आयो पाण पहिरीं हिननि जे कौल ते माइल थिया उन खां बाद तंबीह आई आई ला त इहा जमात उन्हनि माण्हुनि जो नमूनो बणिजी पई हक़ीक़त में जेका जमात मर्कज़ीअ जे मुक़ाबले में आहे जमात मर्कज़ी अहिड़े हरकतुनि खां बालातर हूंदी आहे जेकॾहिं कंहिं शख़्स में जमात जे कंहिं शख़्स में अहिड़े क़िस्म जी हरकत सागिर थिए ख़्यानत जी जीअं हिते थी पई वरी ॿिया माण्हू कजे हुन सां साथ ॾिनो पंहिंजो रिश्तो ऐं मिटी माइटी पिया मल्हाइनि इहे सभु माण्हू हिकु थी विया हल ख़्यानत जी मदद ईअं न आहे करे तॾहिं अलाह ताला करंबीअ ते हुन तंबीअ में हुननि खे परमाई हा तुम हाल दुनिया एॾी सख़्त मालूम थियो त जेका क़रान पाक जे क़ाइमु करण वारी मर्कज़ी जमात आहे मर्कज़ी जमात में हिकिड़ा महाजर ॿिया अंसार अंसार مجا हिकिड़े शख़्स غلطی कई ॿिया हुन सां लॻी पिया साथ اگر में उन्हनि खे पाण غور गौर करिणो अहिड़ो साथ न हुजणो मर्कज़ी माण्हू वॾा माण्हू ऐं तंहिंजे ख़ातिर खणी माण्हू ॾंढो खणी चवां तॾहिं अलाह ताला हुननि खे सां हाल थो करे ख़्यालु करे हिकु सौ ॿारहीं आयत ताईं हिननि जी ॻाल्हि हुई ऐं सौ तेरहीं आयत में तबीअ थी अचे त अलाह तबारक मताला हिफ़ाज़त रखी आहे नबीअ जी लौला फज़ल इलाही रहमत अलाह जी रहमत उते न हुजे हा मतिलबु त को बि माण्हू नबीअ जे मथां पंहिंजे राय खे थपे नथो सघे इहो थपिणो ऐं पंहिंजे क़ाइद ते ऐं पंहिंजे नबीअ ते कंहिं ॻाल्हि खे थपे छॾे इहो थपिणो ईअं न करे सघंदो अलाह ताला पंहिंजे नबीअ ते नाज़ कयो आहे हुन ते हिकमत नाज़ कई आहे हुनखे अहिड़ो इल्मु ॾिनो आहे जो पहिरीं न ॼाणंदो हुनखे कंहिं बातल जी तमीज़ अदा फरमाई आहे उहे क़दम पंहिंजे उन तमीज़ जे करे किताब ॾे अलाह जे हुकम ॾे रुजू थो करे इहे जमात बि अलाह जे हुकुम ॾे रुज़ू कनि सौ तेरहीं आयत कान फज़ल गर्ज़ी मां ताईं आयो जे अलाह जो फज़ल न हुजे हा ख़ुदा जो फज़ल आहे क़ुर जो इल्मु यादि रखणु खपे हिन ॻाल्हि जिन माण्हुनि खे क़ुर जो इल्मु आहे उन्हनि खे ख़ुदा जो फज़ल आहे पोइ उहे कंहिंजे गुमराह करण ते ऐं कंहिंजे अॻे पोइ करण ते अॻे पोइ न थिए ख़ासि ॻाल्हि आहे तमामु वॾो मसइलो आहे दौलत मिल्कियत अज़मत जेके बि दुनिया जे अंदरि शयूं आहिनि अलाह जे इन फज़ल जे किथे बराबरि आहिनि अलाह जो फज़ल क़ुर जो जेकॾहिं अहिड़े क़िस्म जा माण्हू जेके पंहिंजे राय खे ऐं माण्हुनि जे फ़ैसिलनि खे पंहिंजे ज़हन ते रखनि था पोइ इहे अलाह जे क़ुर क़ाइमु करण में कीअं तव्हां सां साथ इहो बेतमादी जो हिकिड़ो सबूत आहे जेको इंसान दीन जे मामले में हीला अटकलूं शख़्सी तरह सां कंहिं माण्हूअ जे मथां मददूं करे एॾे सारे निज़ाम खे ग़लति रस्ते ते छिके तमामु बुरी ॻाल्हि आहे तॾहिं अलाह ताला फर्म लाइ ख़ैर ख़ैरनि में न वियो आहे हिननि जी सरगोशियूं ऐं मशवरा जेके पाण में ठाहियूं त सुबुह जो हलंदासीं सभई चवंदासीं त हिन साईं न कयो जमात हलणो कोन्हे जेको रसूल जी मुखालफ़त कंदो हिन हिदायत जे ज़ाहिर थियण खां बाद क़ुर जे नाज़िल थियण खां बाद ख़ुदा जी माना क़ुर मथे नाज़िल थियो क़ुर जो नालो आहे किताब लाराए थी मुखालफ़त कंदो जमात हक़ जी ऐं मुआफ़त कंदो अहिड़े जमात सां जेका जमात ख़्यानत थी करे पोइ उहा जमात उन सां जेका साथ ॾींदी न उहा सिर सवाइ शिरक जे ऐं फराफात जे ॿियो को नतीजो पैदा न कंदी तंहिं करे पुठियां हेॾा शिरक जो मसइलो आयो आहे इन लाल मां इहो छा करे रसूल खां बाद इहो नतीजो निकिरंदो जेके नबीअ सां मुखालफ़त कंदा तंहिं करे रब हिन आयत जो मुंहिंजे शादत ते रसूल सां थियो ऐं हाणे हिते अलाह ताला नबी अकरम सलाह सम्झनि जे हिन फ़ैसिले खे क़ौम जे मथां भरे थो ऐं फरमाए थो त यादि रखो तव्हां वॾी जमात जा मेंबर आहियो हरकतूं न करियो जेकर हरकत कंदव त शिरफ़ ख़ुराफ़ात बदनियती बद एतमादी बद अक़ीदती कीअं फैलिजी वेंदा हालांकि तव्हां वॾी जमात आहियो क़ुर जे क़ाइमु कंदो वॾी जमात दुनिया जो जमात आहे तव्हां दुनिया जा इमाम आहियो अंदरियां जेके मामलात आहिनि अहिड़े क़िस्म जा ख़राब मामलात इंशान थी था कनि हिन ॻाल्हि जी त कामयाबु न वेंदा तंहिं करे यादि रखो मथां अहिड़े क़िस्म जी हरकत करियूं ज़ाहिर में ॿई जमातूं क़रीब नज़र ईंदियूं पर जॾहिं अंदरि दाख़िल में वञिबो हुन सां लेन देन कबी हक़ीक़त हाल जी मालूम थींदी नुक़सान अहिड़े क़िस्म जा माण्हू कामयाब न वेंदा कमु न कंदा जॾहिं पंहिंजे नफ़्स जे साह सां हलनि था हिते चयो वियो दीनदारनि खे त बाबा तव्हां इहे पैसा न वठो सूद सूद निज़ाम आहे बैंकुनि में इहे हराम जा पैसा न वठो चोरीअ वठनि था अलाह जो हया नथा कनि माण्हुनि जो हया कनि था ॿिया वरी जेके एतिरो हया बि कोन्हनि की उहे चवनि था त असां सां मुनाज़ो करियूं छा में था तव्हां हिनखे हराम कयो ऐं ॿियनि मसाइलनि खे हिन मसाइलनि सां गॾनि था उहो कीअं त हिकिड़े माण्हू खे हलाल जी मिल्कियत बि आहे हराम जी मिल्कियत बि आहे पोइ जॾहिं उनजी दावत खाइण फतवा में जाइज़ हूंदी आहे त पोइ अहिड़े क़िस्म जा पैसा वठण बि जाइज़ आहिनि दलील पर जॾहिं हराम खे तशखीस थी वई आहे त हे हराम आहे ऐं हे हलाल आहे तंहिंजे लाइ चवनि था त इहो मूर सां गॾियल आहे मूं त इहो सुस्त गुआ चुस्त बैंक में मूर जुदा हूंदो आहे उनजे मथां जेको नफ़ो हूंदो आहे रखंदा आहिनि प्राफिट जंहिंखे कंदा आहिनि नफ़ो सूद उहो जुदा हूंदो आहे ऐं वरी छा था तावील कनि त भई इहो जो ॾियनि था पिया उतां त गॾियल मूर हुनजो बहाल आहे इहो फ़ैसिलो आहे मथां जेको साढा सतरि रुपिया सूद ईंदो आहे सौ ते हुन मुंहिंजो अढाई रुपिया कढनि था पंज रुपिया वरी मालिक जे लाइ पोइ रखनि था काठे इन नालो नालो रखे हुकूमत हिन में ॿ कुफर कया आहिनि हिकिड़ो कुफर हुई त हराम खे हलाल करणु सूद खे जाइज़ करे ॾियणु हल हराम कातर जंहिं हला हराम खे हलाल कयो कातर ॿियो उन हराम खे इबादत जो नालो ॾियणु ज़िना खे निकाह चवणु इन मिसाल ते आहे माण्हू कंहिंजी में मरी वञे पोइ चए त दादा इहा खणी अचो शहर में गोश्त जी अणा अठ विराए था ॾियनि इहो हिकु कमु हिन कुफर में आराम खे हलाल करे छॾे माण्हू खे जाइज़ सम्झी खाराए वरी के माण्हू पुछनि था त बाबा इहा कंहिं कई आहे सही फलाणी उधा कई आहे हे करे उधा इबादत जो नालो हे ॿियो कुफुर हिननि हिनखे वरी सकात नालो रखियो ॿियो कुफर करे ज़ाल हक़ ऐं हिन सभिनी कामोरनि में जेके हिनखे ज़कात चवनि था ऐं तक़सीम कनि था कुफर में कुझु कोन आहे हीअ जिता शायदि कुफर तक़सीम तक़सीम थी वियो आहे शायदि मुस्तकिल नथा सम्झनि इज़ल भला अहमद तफ़त इहो कुफर हल्को थो नज़र अचे हालांकि इन खां सवाइ ॿिया बि केतिरा कुफर आहिनि जेके हल्का था नज़र अचनि ऐं कौम इन कुफर में हुननि खां शरीक पोइ इहा जमात हिकिड़ी अहिड़ी हक़ आहे ख़ालिस जमात सां जेका अलाह जे इलाही अमर जे क़याम में महिनत करे अहिड़ा माण्हू गॾिजी जेकॾहिं कमु कंदा त तीर ज़रूरी आहे असां जॾहिं पंहिंजे जमा जमीत उलमा जे ततहीर लाइ फ़तवा था ॾियूं ऐं उन में एतिरी सख़्ती था करियूं त पोइ छो न जमात तबलीग जे ततहीर लाइ चवंदासीं उन में बि ततहीर करणी आहे ततहीर करण जी माना का मुखालबत न हूंदी आहे मां पंहिंजे जमात जी को मुखालवत थो करियां ततहीर थो करियां जमात तबलीग में ईअं ततहीर करणी आहे उन में काज्यानी आहिनि उन में ॿिया माण्हू आहिनि केतिरा केतिरा आहिनि जेके बिस्तर खणी हलनि था नतीजो हली त निकिरे असांजी जमात में अहिड़ा माण्हू आहिनि जेके सूद खाइनि था जमात में दाख़िल थींदा जमात कामयाबु थींदी या मुंहिंजी जमात सां मुखालफ़त आहे न हिन सां नए थो ईअं करियो नबी अंसार जे लाइ अलाह अंसार जे लाइ फरमाए आहे जेकॾहिं अमर सदके जो कनि मारूफ़ कनि इस्लाह कनि त पोइ इस्लाहनि अहिड़ा फराफ़ात पैदा थींदा न त आराम गॾिजी वेंदो त पोइ छा थींदो खाइण जमात पंहिंजी इजतमाहियत में जल ऐं फराफ़ात जे तरफ़ माइल थी वेंदी आहे पंहिंजे इल्म जी पाबंद न रहंदी आहे ऐं पंहिंजी हिन में कंदा आहिनि तालब हक़ खे सूरत ॾिसी पर जॾहिं मामिलो थी पवंदो न हुनजो हुननि सां पोइ एतिरा कंदो पोइ त ख़ता न खाईंदो भोलामद कादयानी उथियो दीन जी नुसरत जो पहिरीं इनारो हुई ईसाइन सां मुनाज़रा दीन जी नुसरत माण्हुनि सम्झो ठीकु आहे पोइ केतिरनि माण्हुनि सां साथ ॾिनो हलंदे हलंदे पोइ ख़ुदि पाण खे मसीह साबित कई केतिरा माण्हुनि सां मिली विया वॾा वॾा माण्हुनि सां मिली विया प्रेसनि वारा मिली विया इशाहतनि वारा मिली विया गुलाम कादर नाले हिकिड़ो शख़्स हुयो स्यालकोट जो प्रेस ई हुनखे हुन पंहिंजी पूरी प्रेस झमके ॾिनी गुलाम कादर जी गुलामनि खे हुनजो त हुनजो ॻाल्हि पोइ जॾहिं हुनजो कमु हली पियो माल बि हुन वटि गॾु थी वियो ऐं पैसा बि हुन वटि अची विया गुलाम वटि कमु हली वियो बाज़ारि गरम थी वई माल खे चइनि पंजनि हिसनि में तक़सीम कयई शुरू शुरू में हुनखे शरीक कयो हुई पोइ गुलाम कादर खे हिसो न ॾिनई पोइ हुन सम्झो त मार सां मुंहिंजो नुक़सानु थी वियो आहे मामले खां पोइ पतो पियो त न आहे पोइ छा थींदो यार हाणे माण्हुनि सां जमाती लेवल ते अक़ीदतमंद थी ऐं पोइ जो माण्हू तालुक रखे धोखो खाए पोइ शख़्सी तरह जेको धोको खाईंदो आहे न पोइ उन ॾंग खे माण्हू विसारींदो आहे त धिको अची वियो जेसिताईं इहो कमु हलंदो तेसि ताईं मुजुर्म आहे गंदा माण्हू पैदा थींदा जेको रसूल जी मुखालत कंदो हिदायत खां कंदो अलाजरीन जो अखर आम शामिल थो करे हिते लकब जी ॻाल्हि कान्हे छो त ताबेदार अहसान असांजो थियो त इहो बि अलमोमिन में दाख़िल आहे हाणे अलमोमिनी जो टिनी जमातनि ते अची वियो न त उहो महदूद थी पियो आहे ज़माने में लकब ऐं ताबीन तब में वध पर अहसान जो ख़र्चो आहे त क़यामत ताईं जेको साहिब जो ताबेदार आहे हुनखे अहसान जो ख़र्चु लॻो जेके अहसान जे तरीक़े सां साहिब अकराम जे ताबेदार न आहिनि पर उन्हनि जे कढ लॻनि था तोहमत जे तरीक़े सां इन्हनि माण्हुनि खे जुदा अलाह ताला फरमाए थो त असां हुनखे ॼाणूं था न न अलॻि हुम लाता अलॻि हुयमि हिनखे जुदा थी ॿाहिरि करे हेठि अचे थो सूरत में इहा पोइ इहा जमात कैमत ते हलंदी इन जमात जी मुआफ़त करणु फ़र्ज़ु आहे इन जमात जे अंदरि अचणु ज़रूरी आहे जेको अहिड़ी जमात सां परे थींदो मन शज़ शज़ जन में हले थो अहिड़ी जमात क़ाइमु आहे हक़ जमात क़ाइमु आहे जेका वलती वल्ल जी लते हिसान जे तरीक़े सां साहिब अकराम सां साथ ॾिए थी पोइ अलाह ताला जॾहिं तुम खां अता थो फरमाए त सिद्दीक अकबर खे बि उहो उमर फारूक खे बि उहो त तलह ज़ुबेर खे बि उहो फरमाए थो त رضی اللہ اللہ جنات یہ مہاجرین کے انصار کے بے احسان قرآن کی جماعت قیامت قائم ہن وقت والا مانو بھی انعام میں داخل حقیقی کم ہوں نتیجہ ہر وقت ساگو ہوں سج اگے بھی ابھر ہاں بھی ابھرے تو ساگا دیں ساگا جی فرق ہے हज़ूर ज़ूर सलाह ज़माने में साॻो सिज हाणे साॻो अलाह ताला इहो सिज इहो चवंदो साॻो रखी साबित करे ॾिनो आहे त क़यामत नबी जो दीन ऐं ताबेदार हुननि जा हलंदा फ़र्क़ु न हूंदो जॾहिं नताइज़ में फ़र्क़ु न आहे चइबो त अमल में फ़र्क़ु न आहे न अहिड़ी जमात सां साथ ॾियणु फ़र्ज़ु आहे जेको हिन खां पासीरो थींदो जहन में वेंदो ईंदो आज़म जेका वॾी जमात आहे हुनजे कॾहिं हलंदो अज़मत हिकिड़ी कैफ़ में हूंदी आहे ॿी कम में हूंदी आहे कैफ़ में अज़मत इहा आहे त हुनजे इल्म ऐं तकवा इहा तपवा कैशीता कम में मतिलबु इहा आहे त उहो उहा अदत घणो आहे अहिड़े साल ई जो मुस्तफ़ीन अलाह जी सां जमात बि घणो आहे शइ शख़्सी ग़लतियूं हिकिड़ा कनि था उहे पंहिंजी ग़लती जे करे हुई पंहिंजे अहसास कमु में आहिनि रत बि गैर सभी मोमिनी अलाह त मां हिननि मोमिन जो रस्तो जेको छॾींदो न वली मां तबला हवाले कंदासीं जंहिं तरफ़ हुन इख़्तियार कयो आहे न सिरी हुनखे विझंदासीं जान न साथ मसीर आहे बुछड़ी जा आया अहिड़ा माण्हू छा पैदा कंदा शिरक कंदा कुफुर कंदा इन लाइ लाइ करे बि इनखे त कोन चइबो आहे त हर घुर पथर खे सजदो करे इहो बि मुशर्क आहे झंडे खे सजदो करे लकड़ी ताबूत फोड़े फोड़े हुनखे सजदो करे कागज़नि जा रोज़ा ठाहे इहो त असां वटि रवाज़ आहे अॻे पुतनि खे सजदो कंदा सिज खे चंड खे सजदो कंदा फरवत शब्सा कम साहिब ॾिठो आहे तूं त हू सॼो न त न ई आज़ आद तंहिं करे आहे पोइ इहे मुशिक हाणे बि आहिनि ही बि मुशिक शख़्स आहे जेको चवे त असांखे रोज़गार बि करणी आहे अरे बाबा निमाज़ ते अचु ग्राहक आहे घणा दुकान हुआ त हुनखे कीअं बंदि थिए इहो मुशिक आहे साफ़ सां क़ुर जे फतवा सां मुशिर्क आहे पंहिंजोशगार्क मिलंदो हालांकि रज़ाक अलाही अलाह फरमाए वॾी ताक़त रज़ाक जेको पंहिंजे दुकान खे मकान खे कसब खे महाश खे पंहिंजे फराइज़ जे मुक़ाबले में रखी तरजीह ॾेखार हाणे जेकॾहिं ॿार न बि मां फतवा मिलिया त पोइ माण्हू फत कंदा पर ॿोलवी जे दरवाज़े तां फ़तवा थी मिले त चवनि था त ॿोलवी जी ॻाल्हि आहे इहो बि ख़ुदा जो फर्ज़ु आहे बार गाहे नबी सां जेकॾहिं इहो हिननि जो अहिड़नि माण्हुनि जो ज़मानो वेझो हुजे हा इहे सभु काफ़िर ऐं मुशरक हुजनि हा हिन सां जंग फर्ज़ हुजे हा नबी साईं जॾहिं निमा जे तारीख़ जमात जे तारीख़ जे घर खे बाहि थो ॾिए त पोइ हिननि खे छा करे हा पर चइबो त बोध अहद नबी जो इहो बि कंहिं क़िस्म जी रहमत आहे वेझा हुजनि हा त हिनखे सिधी फतवा अचे हा हाणे मोली जे दरवाज़े सां फतवा थी अचे सम्झनि था त मोली चादर बोध जी चादर लिखायूं इस्लाम जे अंदरि मुंहुं छपायूं वेठा आहिनि ऐं मना पिया था वठनि पिया निफ़ात खां ताईं असल साफ़ कोन्हनि बाक़ी आहिनि मुशिक जेके निमाज़ नथा पढ़नि सभु मुशिक जॾहिं असबाब खे तरजीह ॾियनि था क़रान नथा पढ़नि चवनि था त बाबा असांजा ॿार सुभाणे छा कंदा आख़िर असांखे दुनिया जो इल्मु बि पढ़णो आहे न त रोज़गार महाश वग़ैरह मुशिक कई तालीम खे पंहिंजो ख़ुदा सम्झो अथनि हिन में फ़र्क़ु कोन्हे मई दलाल पई था तमामु दूर दर्जे जी आहे गुमराही ऐं दलाल गुमराई इलाही न साथ अलाह खां सवाइ था और इहे माण्हू पंहिंजे इजतमाह जा ठीकेदार आहिनि चवनि था त असां ईअं कंदासीं पाण खे हक़ ते था सम्झनि अहिड़ा माण्हू जो घणा थी विया आहिनि त इहा बि इजतमाहत आहे पाण खे हक परस्त था सम्झनि ऐं इहे माण्हू हक़ वारनि वटि जॾहिं अचनि था हुजत सां अचनि था दुआऊं घुराइनि था उन्हनि जी हिदायत जी दुआ घुरिजे हुनजे कम जे लाइ दुआ न घुरिजे कम जे लाइ दुआ घुरबी त दुआ घुरंदड़ मुश्किल आहे हेॾो वॾो मसइलो आहे कंहिंजे अंग्रेजी लाइ दुआ घुरिजे कंहिंजे इम्तिहान जे पास थियण लाइ दुआ घुरिजे या जेके पंहिंजे मक़सद लाइ अचनि था इन्हनि जे लाइ दुआ घुरिजे इहे मुश्किल आहिनि पोइ दुआ घुरंदड़ बि मुश्किल आहे अलाह सां दुआ घुरिजे रब मुकल बिल्कुलु दिलनि खे तूं फेरायो आहे इहा दुआ घुरिजे उहा दुआ न घुरिजे पोइ हुन सां साथ थियो शिरक शिरक ग़लति आहे सफ़ाई अदा ईअं कान माण्हू ॾोह करे अचे मुजरिम थी अचे हुनजे लाइ दुआ घुरिजे न घुरिबी इहे हिमत जा पस्त माण्हू आहिनि जीअं मुशरक मके जा इनास खे सॾींदा हुआ औरतुनि जा नाला पुतनि ते रखिया रखियाऊं नायल पुत जो नालो हुनखे सॼो कला उहो साफ़ मर्दो औरत इहे शैताना छॾनि अहिड़ियूं जेके नंढड़ियूं हिमतूं आहिनि इहे हिननि जा ख़ुदा आहिनि नंढड़ी हिमत औरत जी मिसाल ख़ुदा लानत आहे हिननि शैतान चयो त मां तुंहिंजे ॿारनि में वठंदुसि मुंहिंजी अलाह ताला फरमाइश त ईअं न थींदो हिन चयो त मां हिननि खे घुमा कंदो चलो या न हुउमि हुनखे तमनाऊं ॾींदुसि पंहिंजे तमनाउनि में हलंदा आमरन बरन हुकुम कंदुसि भले बत कुन आज़ान लनाम जानवरनि जा कन कपींदा अलाह जी तख़लीक़ जी सूरत बदिलाईंदा मखलूक जी हिननि सूरत बदिलाई आहे नबवी सूरत हिनखे पसंदि नथी अचे हुननि त हिन शैतान त चयो त हिननि जे जानवरनि जे सूरतनि खे बदिलाईंदा हे जानवर हैवान आहिनि बसि क़ुर कोन्हे त हैवान आहिनि हिननि हैवाननि जी सूरत बदिलजी वई आहे वई तर शैतान वली आहे जेको शैतान खे दोस्त करे वठंदो फकतुसर वॾे नुक़सान में वाइदो थो करे ज़िद में सम्झो अबल खां आफ़िर ताईं ज़रे में जेकी मां ॻाल्हायां की तॾहिं थींदी जॾहिं हिन जी ज़िद में या हे हुन जे अमल जी ज़िद में हुजनि पोइ सारे जो हा वधा वाद अलाह अलाह सचो आहे अलाह आहे अलाह खां वधीक ॿियो सचो आहे केरु ॻाल्हि ॻाल्हि करण में उन्हनि सभिनी चयो त असांजो हुकुम आहे असांजी ॻाल्हि आहे जेकी असां करियूं यूदी हिकु तरफ़ नसारा ॿिए तरफ़ मुशरकी टे तरफ़ सभिनी खे घुमंदो पाण खे हक़ ते सम्झनि ग़ैर गैरूद सभु बातिल नसारा पाण खे हक़ ते सम्झनि गैर नसारा सभु बातिल मुशरक वरी पाण अशराफ़ती बीह रहिया मके मुकरम जा पोइ जॾहिं मुस्लमान आया त मुस्लमाननि बि ईअं चयो त असां हक़ ते आहियूं पोइ कोन ग़लति कार हो हालांकि मुशरकूद वारी वस उन्हनि में नसारनि वारी उन्हनि में मुशरकनि वारी वस उन्हनि में पर इस्लाम जे नाले में हे बि टीकेदार थी बीह रहे अलाह ताला सभु अमानी भला अमानी किताब न तव्हांजी सद न अलॻ किताब जी सद इहा ॻाल्हि कान्हे उहे माण्हू आहिनि कम जा मई मैया बि जेको बि कमु कंदो बुरो हुनखे जज़ा मिलंदी केरु बि हुजे थोरो मुस्लमान हुजे वला जे दिलो लाइ नसीरो वली वला नसीर हिमायती न लहंदो सभु बेकार आहे हिननि जी ॻाल्हि नाले ते कमु थींदो आहे छा हक़ीक़त हुजे ई कान सां मर्द हुजे या औरत हुजे नेकी जा कमु करे इहो शर्त ई कोन्हे शर्त ईमान जनत में वेंदा ज़रूरत हिन खां वधीक ॿियो केरु आहे दीन में भलो जेको पंहिंजे पेशानी खे रब जे तरफ़ इब्राहिम हनीफा इब्राहिम जी ताबेदारत ख़ुदल इब्राहिम ख़ली इब्राहिम खे पंहिंजो दोस्त बणायो हुनजी हुकूमत आहे मुआशरे जे बारे में था पुछनि यतीमनि जो मामिलो हे विच में मथो मसइलो हो घर घरेलू मुआरे जो मसइलो तलाक जा मसइला हुआ निकाह जा मसइला हुआ हे मज़मून मथे उन सां थो लॻे उहो थी तोखां पुछनि था औरतुनि जे बारे में कुल लाइ कोन थी अलाह तव्हांखे ॿुधाए थो इजाज़त ॾिए थो फिल किताब जेकी क़ुर में तव्हांखे ॿुधायूं था की यतामन निसा औरतूं यतीम माण्हू उहे छोकिरियूं जेके यतीम हिननि वटि हूंदियूं उन्हनि जी शादी इन लाइ न कंदा हुआ जो ओतिरियूं सुठियूं न हूंदियूं सुठी न वरी शादी बि न कराइनि उन्हनि खे त मिल्कियत ई हुननि खे पंहिंजे अॻे पंहिंजा जी जे ॾियनि था त उहा मिल्कियत हली वेंदी होॾे पोइ हाणे छा कजे हुकुम आयो त हिन सां तव्हां निकाह न करे ऐं जे निकाह करे था हिननि सां त ॿार हिननि खे भरे ॾियो मुकमल जीअं हिननि जा ॿार हूंदा आहिनि मां कुत लहो न जेके मुक़ररु थियल आहे अंतन ऐं चाहियो था त निकाह बि हुन सां करियो निकाह जेकर करे था त पोइ हुननि खे महारत इन तरह ॾियो ऐं जे न आहे तव्हांखे मक़सदु दौलत मक़सदु अथव त पोइ ख़ुदा वटि तव्हां जवाबदार आहियो वल मक़सदु मिलंदा आहिनि ॿिया ॿार जेके नातवान आहिनि उन्हनि जो बि ख़्यालु करियो हलो तव्हांखे उन्हनि जे बारे में पतो आहे सो अंतकू मूरी असां गॾु किस ॿारनि जे लाइ इंसाफ़ करियो ज़ुल्म न करियो ॿारनि जे लाइ जेकॾहिं ज़ुल्म थींदो त ख़राबु ॻाल्हि आहे इहो नुक़सान पोइ वधीक इंसान जे लाइ पंहिंजे ज़िंदगी खे बि ख़राबु कंदो ऐं अलाह तबारक मताला जे हिकिड़े वॾे कंहिं आज़माइश ऐं गर्दश में इहो माण्हू आहे जेकर हिन जा ॿार अहिड़ा थियूं पवनि यकीन बणिजी वञनि ॿियनि जे हथनि में अचनि उहो केॾो ख़तरो आहे इन ॻाल्हि खे नथा सम्झनि तंहिं करे इहो ख़्यालु करणु घुरिजे मीरास में महर में ज़िंदगी में अलाह ताला इल्म वारो आहे का भलाई करियो का नेकी करियो सुहिणे नमूने सां हिन सां हलो का औरत पंहिंजे मर्द खां डिॼे थी हुनजे लड़ण खां जो बेफ़ज़ील खां ऐं एराज़नि या मोहण सां सलाह चुना हले मां पोइ इहे न ठहिया गुनाह कोन आहिनि ॿिनि ते सलाह को सुलो कनि कंहिं ॻाल्हि ते सुलो कनि कनि चङी शइ आहे उहो सुलो कहिड़ी सूरत में थींदो सुलह जी सूरत हीअ थींदी जेको माल या का मिल्कियत मुक़ररु कंदी या उहा औरत पंहिंजे मुड़ुस सां कुझु दहावन करे मदद करे पंहिंजी ज़िंदगी वीचारी खे गुज़ारणी आहे या मर्द कुझु हुनखे ख़ुशि करण जी कोशिशि करे अहिड़ी सूरत पैदा थिए पर हिते मर्द जी बेफ़रमानी जो मतिलबु आहे उन में थो लकर फरमाए त ख़्यालु कजो पोइ जेकर अहिड़े क़िस्म जी का ग़लती अची वञे मामले में त पोइ उन्हनि सां इंसाफ़ सां हलो ऐं उन मुड़ुस जे मुतालिक़ हुन सां जेकॾहिं कंहिं ॻाल्हियुनि में सुलो करे थो सुलो बहितर आहे हिकिड़ो सुलो थींदो आहे हलण ते गॾिजी हलणु ॿियो सुलो आहे तर्क़ ते हलण ते सुलो इहो आहे त का औरत हुन सां तावन करे माली इमदाद करे मिले हुनजो ख़्यालु करे माई खे भला काॾे वञिणो आहे वीचारी खे इहा ॻाल्हि जेकॾहिं अहिड़े क़िस्म जो को माण्हू ख़राबु हिन जे मथे में लॻी वियो आहे बखीली वग़ैरह ॿियो टो हुन में अची वई आहे पोइ मसलियत करे औरत पाण खे तंग रखी ॾुखियो रखे मुतालबात पंहिंजा छॾे या जेकॾहिं काई हिनखे थोरी घणी मिल्कियत आहे त उन सां हुनजी मदद करे इहो ऐं ॿियो छा नथा हली सघनि त पोइ पंहिंजो खुलो धुलो करे पैसा ॾेई जान छॾनि नफ़्स बि माण्हुनि जे लाइ रखो तव्हां मर्द आहियो जेकर तव्हां नेकी कंदव तकवा कंदव पाण खे बचाईंदव उहो बहितर अथव तव्हां जेकॾहिं ख़्यानत कंदो बदसलूकी कंदव औरतुनि सां इहा तव्हांजी चङी न आहे रब ताला तव्हांखे नेकीअ में अजुर बि ॾींदो मदद बि कंदो तसली बि असां फरमाईंदो तंहिं करे तव्हां पंहिंजे हिन एराज़ में हिन हरकत में इंतिहाई तरह होशियारी करे एबिन साहिब हिकिड़ो शख्स हुयो हुनजी ज़ालत ई ई ज़ाल हिकिड़ी पोड़ी साहिब ऐं हुनजी घरवारी घरवारी जी पोड़ी औलाद कीअं त हिनखे तलाक ॾे माई खे इहो ख़तरो मिले थियो त हाणे हिन जो मुंहुं सुठो न आहे पोइ चई मूंखे तलाक न ॾे मूंखे शर्ती मर्ज़ी मूं वटि तूं रहण जे लाइ जेकी बि पंहिंजो फ़ैसिलो करे मूंखे क़बूल आहे मां पंहिंजो हफ़्तो खां छॾियां थी हुनखे त जेकॾहिं इहा ॻाल्हि आहे त पोइ मुंहिंजे लाइ अहिड़ी तरह सां पोइ हुननि जो कीअं मामिलो बि आयत पंहिंजे न हूंदी आहे हुकुम क़ाइदो हूंदो आहे ॿियो हिकिड़ो मसइलो तव्हांखे ॿुधायां क़ुर पाक जा जेके बि मुहमलात आहिनि सभु मुंहिंजा कुलिया आहिनि इनखे मनफ़िकी माण्हू सम्झंदो मुमलो हिनखे चइबो आहे जंहिंमें कुल या बाज़ सां कैद लॻल न हुजे कुल इंसान नवान कुल बाज़ल हैवान इंसाननि इनखे चइबो आहे सॼो मसूरो हिकिड़ो कुल सां हसर अथसि ॿिए खे बाज़ सां हसर मुमल चइबो आहे अल हैवान इंसान न कुल अथसि न बाज़ अथसि क़ुर में जहिड़ा बि ममला अथनि मु कुल जी हिसियत रखनि कानून आहे तंहिं करे हिनखे कुल सम्झूं इहो हिकिड़ो मसइलो आहे तूं कहिड़ो ख़्यालु आहे त कई हिकिड़े तरफ़ सां महिल थी पियो कुल महिल पतर ॿी खे छॾे थो कल मोहलक आहे ॼण लड़की पई आहे मोहलक हुनखे चइबो आहे जो शादी थियल कान्हे का ॼण अकेली आहे वरी अकेली हुजे ॿियनि शादी करे आहे जेका टंगियल हुजे रही कीअं न कयो बाक़ी अलाह ताला फरमाए थो त तव्हांजी जेका दिलि ऐं तव्हांजी साफ़ थिया उहा कान्हे का कम जी एॾी कम जी न आहे जो तव्हां सभिनी औरतुनि में जेके बि ॿ टे हुजनि हुनखे बराबरि करियो अलॻि मुआशिरो इज़ा जी ज़िंदगी जो ऐं जो इहो तमामु ज़रूरी आहे इस्लाम इन ॻाल्हि खे घुरे थो हुजनि इस्ताक़ न थियो आहे बाक़ी न ज़िंदगी शुरू ॿिनि ॻाल्हियुनि खां थी थिए हिक खां नथी थिए अला वसरा हिक जी ॻाल्हि आहे जी ॻाल्हि तॾहिं आहे न आहे पोइ जॾहिं इहो मामिलो बि आहे त पोइ इन सूरत में तव्हां इंसाफ़ न करे सघंदव तंहिं करे तव्हां बिल्कुलु मुकमल मैलान करे छॾियो हिकिड़े पासे जी इहो ग़लति आहे इन तुसरी जेकॾहिं तव्हां इसलाह कंदव ऐं पंहिंजे उन हिर्स खे हिर्स खे कामयाबु बणाईंदव उहो हिर्स आहे त अदल ऐं इंसाफ़ कजे ऐं ख़ुदा जो ख़बर बि रखंदो परहेज़ारी कंदो पर अलाह ताला बाक़ी थोरी ॻाल्हि उन में कबूर रहंदो आहे नबी सलाह सम्झनि सभिनी अलाह जे मुताहिरात जे लाइ हालात मुकल बि न हुया तुर जी इले तुर्जी मन त छा तुंहिंजी मर्ज़ी आहे जहिड़ी पाण वटि रखे जहिड़ी की तूं छॾे छॾण सलाह कलाकनि पंहिंजे वेझो खनि अलाह ताला इजाज़त ॾिनी हुई नबीअ खे पर बि साईं जॾहिं कोन करे हथा की पोइ बीमारी जे वक़्त में जन फरमाईंदा आहिनि रिवायत थी करे आयशा असां सभिनी इतिफ़ाफ़ कयोसीं इजाज़त ॾिनई तुमर दफ़ी रहिया वफ़ात कई आहे मुंहिंजे वारे जो ॾींहुं तरह दौरु पूरो थियो जेकर अचनि हा दौरे में त बि उहो ॾींहुं हुजे ऐं मुंहिंजे ॻाके कची साईं वफ़ात कई हाणे मथे कयूं पोइ आला पढ़ियूं मां दिलि में सम्झि इज़ल अख़्तार हाणे न कंदा इंतज़ाम खां पोइ मां कराया थो जंहिं ते मां मालिक थी सघियो आहियां अञा जेको तो वटि फ़र्क़ु हुजे उन जो मूंखे मलामत न कढायां मूंखे मलामत न कढायां भला जेकॾहिं अॻे ॿुधायो ऐं हिन सारनि खे हाणे तव्हांखे बि वञी आहियां तव्हां सां मुंहिंजी तारीफ़ शादी करे वकील आहे अलाह काथे खे गुम करे यादि ॻाल्हि करे ॿी कम हाणे अलाह कॾहिं हिनजे मथां ईअं करे त पोइ तव्हां करे वेंदव छा था करे सघो इहो कमु दुनिया जेको तव्हां पंहिंजे हिमत खे ज़लील कयो आहे इरादा पंहिंजा नंढड़ा कया अथव हेॾे रब सां नबी तव्हांजो ईअं त न करियो अलाह ताला हिदायत थो करे जेके क़ौमूं इन क़िस्म जूं आहिनि बाक़ी घरियुनि में नंढड़ा अहिड़ा रखी रहिया होमाही आलमी प्रोग्राम उहो सतो फसल घरेलू इंतिज़ाम सॼो तयारु थी वियो जेके माण्हू पंहिंजे घरेलू इंतिज़ाम कामयाबु आहिनि दुनिया जा अॻवान थी सघनि जेके पंहिंजे घर जे हुकूमत नंढड़ीअ में कामयाबु कोन्हे हुकूमत सुबरा में कीअं कामयाबु थींदो सियासत सुबरा आहे सियासत सुबरा आहे हुकूमत नंढड़ी आहे हुकूमत वॾी आहे घर खां वठी माण्हू हुकूमत में शुरू थो थिए किस्त इंसाफ़ कंदा कवाम जो किस्त सां इंसाफ़ बाक़ाइदे जी इंतिज़ाम कबो आहे तव्हां रब तबारक जे दीन जा रबा थियो भला अला पंहिंजे नफ़्सनि ते शायदि ॾियणी हुजे उन्हनि खे रस्तो ॾेखारिणो हुजे अॻ में इहा शइ आहे उनमें बि माण्हू ग़लती न करे अन जो मतिलबु आहे पंहिंजो पीउ पंहिंजो भाउ पंहिंजो पुटु इहो आला अनफुशकुम आहे हक़ जी शायदि तव्हांखे इंसान सां इन्हनि ते बि क़ाइमु करणी आहे अलवाल जा माउ पीउ हुजनि त उहे बि कराबत वारा हुजनि उहे बि हिन सभिनी जे लाइ इंसाफ़ करे जेकॾहिं को मालदार आहे हिननि में या को फ़क़ीर आहे अलाह वाली आहे सभु कंहिंजो ईअं न थिए त कंहिं माण्हू जे माल ऐं मिल्कियत दौलत ठाहिण लाइ पंहिंजो दीन तबाह करियो इंसान जे आॾो सस्ती शइ ज़ायो करणु आसान थी आहे सस्ती शइ ज़ायो कजे आसान जेकॾहिं हिकिड़े माण्हूअ खे कंहिंजे मुखालफ़त में मुठ मिटी छॾणी आहे त मुठ मिटीअ जो जी उन्हनि जे मथां वरी को ज़रूरत कोन्हे जॾहिं तव्हांखे इंसाफ़ जे लाइ दुनिया में अॻवाणो करे छो मोकिलिजे त पोइ तव्हां सस्ती शइ हुते इस्तेमालु करियो तव्हां हक़ जी शायदि कान्हे पर जेकॾहिं हिन मां कंहिंखे दौलत जो दुनिया जो या को नुक़सानु पहुची वञे पोइ अलाह वञी बणाईंदो आहे कंहिंखे अलाह हुनजे माल कावल आहे तव्हांखे वधीक पका खे ॼाणे थो पर माण्हू पंहिंजे अखलात ऐं आदात ऐं रिश्तेदारी रवादारी में वॾा नुक़सान करे थो विझे उहो कहिड़ा सस्ती शइ माण्हू वटि ईमान आहे कूड़ हणी कूड़ी फतवा ॾेई ग़लति शइ थी ॾेई ॾिए दुनिया खे तव्हांखे हाणे सस्ती शइ ऐं सस्ती शइ माण्हू जल्द अची वेंदो आहे अलॻि अलॻि तत बि हवा जो मतिलबु इहो आहे नफ़ा ख़्वाज़ जे करे न लॻो अंताज़ू इंसाफ़ करण खां तव्हां पंहिंजे नफ़्स जे ख़्वाज़ जे ताबे चओ इंसाफ़ खां तव्हां मुंहुं मोड़ियो अलाह ते ईमान आणियो जेको अलाह ते वॾे में वॾो नुक़सानु कंदड़ ईअं ईअं न करियो उहे पंहिंजे ईमान ते साबित कोन्हनि जो ईमान आंदो हुन वॾो इहसान कयो रावण जे चंबे खां हिननि खे छॾाई वरी पोइ ॿीहर हली वियो वञी तौरात वठण जो हिते इतकाफ़ थी चालीह किलो हिननि पोयां गाबे जी पूॼा कई पोइ ॿीहर अहसान हिननि जो वरी उहा इस्तेफ़ा थो पवांजे लाइ कया ॿिए बि महिरबानी तंहिं करे इहो कमु कफ़र जिन सां वरी ईमान वरी कुफ़ कयो सुम्हल था तो न विया अलाह हाणे माफ़ न कंदो हे माण्हू जेके आहिनि सिंधी माण्हू था हे कुफर बि कनि था वरी सलमा बि पढ़नि था वरी कुफिरनि था जेके अलाह जे क़रान कानून सां ज़िद था कनि पाण खे मुस्लमान कोठनि था कानून जो इनकार था कनि कुफर खे राज था कनि ऐं ज़ाती कुफर में इहा आहे त कुफ़र खे महिराऊं ॾियनि इहा अला तव्हांखे राज गानो साध अहिड़े क़िस्म जो माना ग़लति कई वञे या अहिड़े क़िस्म जी पार्टी आहे जमात आहे जंहिंमें तहरीफ़ या ग़लति तारीफ़ कई थी वञे न वियो जेकॾहिं मजबूर आहियो उन मजलिस में चुप करे वेहण सां मां सख़्तु मसइलो आहे तंहिं करे सम्झ में आयो त बेफ़ुरमान सां गॾु न वेहबो न अचिबो वेहण सां माण्हू मुनासिब थी पवंदो इहा ॻाल्हि आहे तंहिं करे जेका माण्हू करणाए ॻाल्हि आहे कुझु नथो का ॻाल्हि हुजे काकरनि जी माना काखरनि खे थोरो ग़लतिरो अची मुसलमान खे तकलीफ़ अची नस्ते थो जीअं असां तव्हां वटि घेरो करे न विया वेंदासीं दिफ़ा करे चाईंदा हुआसीं ॿुधाईंदा हुआसीं इन बुनियाद ते त तव्हांजो बचाउ थियो आहे जो तव्हां मुसलमाननि ते किथे तकलीफ़ ॾेई आयो काखरनि खे अलाह ताला मोमिननि खे ग़लबे जो रस्तो ई कोन थो पैदा करे की अलाह जी ज़बरदस्त ॾिसण मोमिन जे लाइ अलाह ताला ईमान सलाम कयो मुनाफ़िक जी राह रस्म तमामु ग़लति आहे इनासी न मुनाफ़ अलाह सां ठॻी था कनि ख़ुदा उन्हनि खे दगा जी सज़ा ॾींदो मुनाफ़ पंहिंजे नफ़्सनि में ख़ुदा लाइ ठगी था मुक़ररु कनि जो पंहिंजे कुफर खे अंदरि लिकायो अथनि ऐं ज़ाहिर था कनि पंहिंजे वात मञा उहा शइ जेका ख़िलाफ़ आहे हुननि जे कलब ते अलाह ताला हुनखे जज़ा ॾींदो उहे ख़्वार थींदा दुनिया में अलाह ताला पंहिंजे रसूल खे इतलाह थो करे या अॻिते हली हिननि जूं हरकतूं ज़ाहिर थींदियूं निशानी कयूं आहिनि आहे ख़ान फज़र विया नबीअ खे अलाह ताला वही जे ज़रिए ॿुधाईंदो असांखे नबीअ जे निशानि जे ज़रिए ॿुधाईंदो हिनखे मुनासिब चयो आहे कानून लसलाद हीअ निशानी आम आहे यकीन एॾा क़ानून जी निमाज़ ते ईंदा कानून कुशाला लिंग भॼे सुपिरा लिंग सुस्तीअ सां न ईंदा माण्हुनि खे ॾेखारींदा असां बि निमाज़ ते हलूं था कलीरा ख़ुदा जो ज़िक्र कोन कंदा थोरो इहो जेको आहे परेशान हूंदा ख़ुदा घुमाह करे फलनि तंहिंजे लाइ सभीरा को रस्तो कोन्हे हिननि जे लाइ बसि अलाह तालाजी का इज़त कोन्हे न को आहे न हलियानि खे पंहिंजो दोस्त न बणायो वारस न कयो छा तव्हां पंहिंजे मथां भरियो था हिन सां दोस्ती रखी ऐं हूंदा हिकमत जो माण्हू ता बेदार थिए इंसाफ़ खे क़ाइमु करे ताला जो जेको किताब आहे उनखे पूरी तरह मज़बूत छॾे जेके हिननि जी बरखनाकु टोड़े उन्हनि सां आमद रस्त रखण में इनफ़ाक़ आहे उन मुनाफ़ माण्हू खे तोफ़ी ते न थींदी न को इस्लाम जी ख़िदमत जी हुनखे इज़त मिलंदी आमन अल करण में को मज़ो ईंदो छा कंदो ख़ुदा तव्हांखे आज़ाब करे इन शकर मां आमन तुम तव्हां शुकुर बि करे वियो अला त शुक्रबूली करा ऐं तव्हांजे हालात खे ॼाण पढ़ां तंहिं करे तव्हांजे हिन सारे मामलात परखे थो ऐं सम्झे थो तव्हां पंहिंजे रब जो शुक्र कयो त भागदीन में ॾिनई अखलाफ़ ॾिनई ऐं तव्हांखे रस्तो पंहिंजे तरफ़ ॾिनई को रस्तो सिराए रस्तो हुननि सां सम्झो जिन ते अलाह जी नेमत हुई हुन नेमत वारनि सां सम्झो तव्हां रस्ते ते आयो तंहिं करे हिनखे शुक्र ऐं ईमान आणियो माना पंहिंजे अमल सां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 माण्हुनि जे दरम्यान जेकॾहिं वाक़ई अब हूंदो आहे त पोइ उनखे शिकायत वाकई कंहिं माण्हू में अब कोन्हे ऐं उनजे ख़िलाफ़ ॻाल्हाइजे त इहो तव्हां मज़लूम माण्हू जेकर पंहिंजो इंतज़ारु करे बदिलो वठे ظلم हा बाक़ी जेकर करे हक़ु ॾिनो आहे पंहिंजी न करण जो बाक़ी जेकर तो सबर करे माफ़ करे वञम सबर गाल फिलहाल इंसान जो बर्दाश्त वारो नथो पिसंद करे अलाह ताला कंहिंजी बुराई ज़ाहिर मगर हिकु न कंहिं ज़ुल्म थियो बदलूम मतिलब त कंहिंजे दीन जो या दुनिया जो को आहे बि माण्हू थिए थो हुनखे मशहूरु न मज़लूल आहे के अहिड़ियूं बि थींदियूं आहिनि जंहिंमें पोइ विया दरवाज़े ते हुन सां चङी तरह ॻाल्हायो वापसि घर अची पहुता आयस साईं फरमायो तव्हां हिनखे पंहिंजे ख़ानदान ख़ानदान वरी ॻाल्हायो त हुन सां तमामु सुहिणे नमूने सां हज़रत आयशा सिद्धिका खे फरमायूं फरमाए त इहो माण्हू आहे बेसर दिल ऐं इहो माण्हू बि बिछड़ो आहे जो इन जे रंग जूं माना आहिनि त हिकिड़ी इहा त इहो ज़ोर बिछड़ो थियो त शहर जे करे हुनखे फिटी करे छॾियो फिटी कयूं था या कई न अला कान करे मुंहिंजी मर्ज़ी आहे बाक़ी मज़लूम माण्हू खे मोकिल मिले थी हदीस पाग में अचे थो अगरि जबर खे फरमाइनि था यमन जे वक़्तु रवानगीअ में सख़्ताव मज़लूम मज़लूम जे बद दुआ खां अलाह बाने अलाहान जेको कोन हूंदो आहे जेको मज़लूम हूंदो आहे अहिड़ी तरह जेकॾहिं को बद दुआ करे थो मसरूफ़ में न कंहिं सारक जी सारक ते बद दुआ करे थो त इहा बिजाद आहे हितां सम्झ में आयो इहे सभु ऐं जेकॾहिं तव्हां चङा ज़ाहिर कंदव जी इजाज़त आहे या जिदा छॾींदो सफ़र वसात खे घणो कंदो आहे दरगुज़ारी बेफ़रमाननि खे जेकॾहिं कबी त पोइ वधी वेंदी ईमान ते इस्लाम ते वरी इनकार कयूं इहा ग़लती आहे रब को ताला जेके रसूल मोकिलिया आहिनि तिन जी तस्दीक करणु फ़र्ज़ु आहे ऐं सभिनी रसूलनि जी ज़रूरी आहे आमान रसूल बि मां उनजे लाइ कुल नाम वॼायो हुन वठजे कातिरा ताला फरमाए थो असां काफ़िरनि जे लाइ अज़ाब कयो आहे दर्दनाकानत कंदड़ अज़ाब माना दलील बणाईंदड़ अज़ाब असां हुननि जे मथां आहे हिकिड़ी हीअ त किताब आसमान खां ॾही अचे हज़ूरनि वटि सलाह सम्झनि खां किन काफ़रनि मुतालबो कयो त को आसमान किताब लही अचे त पोइ असां मञूं हालांकि अलाह ताला त फरमाए त मूसा अल इस्लाम खे हिन खां वॾा साल कया अहिड़ो को सुवाल न आहे इहो जो तंगी हुन में अचे दुसूर जे ख़िलाफ़ आहे बसि रब ताला ईअं न कयो आहे सारे क़ुर खे दुनिया जे जहान में हेठि लाहे अचे सारो उल कदर में आसमान दुनिया जे ते लथो आहे आसमान ते लही पियो उतां आस्ते आस्ते टीह टेवीह सालनि में लथो सारो किताब हिकदमि लही अचे त अहिड़े सवार सां मायूस थियण जी ज़रूरत न आहे इहो ख़ुदा जे तक़दीर में जे फ़ैसिलो थियल आहे उहो ई थींदो बाक़ी सुवाल